Sema, Mola wangu mlezi ndiye anayemjua zaidi mwenye kuja na uongofu na nani aliomo katika upotofu uliodhahir. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين Nawe hukuwa unataraji kuletewa kitabu, lakini ni rehma tu ya Mola wako mlezi basi usiwe msaidizi wa makafiri wala yasuddunka an ayati llah ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين Wala wasikuzuie kuzifuata aya za Mwenyezi Mungu baada ya kuteremshiwa wewe. Na lingania kwa Mola wako mlezi wala usiwe miongoni mwa washirikina. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Wala usimwombe pamoja na Mwenyezi Mungu Mungu mwinginewe. Hapana Mungu ila yeye. Kila kitu kitaangamia isipokuwa yeye. hukumu iko kwake na kwake mtarejezwa Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Hayo ndiyo makazi ambayo umesikia habari zake we mtume na zikakufikia sifa zake nayo ni pepo tumeweka mahsusi kwa ajili ya waumini watifu wasiotaka kujipa ubora na utukufu wa kidunia na wala hawapotoki kwende ofisadi na maasi. Na mwisho mwema ni wa wale ambao nyoyo zao zimejaa hofu ya Mwenyezi Mungu na wanatenda yanayomridhisha yeye. Mwenye kuja na wema nao ni imani na vitendo vyema atapata malipo marudufu kwa ajili yake. Na mwenye kuja na uovu, nao ni ukafiri na maasi, halipwi na mfano wa vitendo vyake viovu. Hakika Mwenyezi Mungu aliyekuteremshia Qur'ani na akakulazimisha uifikishe kwa watu na ushikane nayo, hapana shaka atakurudisha kwenye miadi na kuni siku ya kiyama ili yapambanue baina yako na wale wanaokukadhibisha. Ewe mtume waambie makafiri, Mola wangu mlezi ndiye anayejua kwa ujuzi usiyopikuliwa na yeyote. Nani aliyempa uongofu na uongozi na nani alitumbukia katika upotovu na utambulikana na kila mwenye akili nzima? Ewe mtume, wewe hukuwa wewe ukitaraji na ukingojea uteremshiwe hikurani. Lakini Mwenyezi Mungu amekuteremshia kutoka kwake kwa kukurehemu wewe na umma wako. Basi kumbuke neema hii na shikilia kuifikisha wala usiwe wewe na wanaokufuata kwa wasaidizi wa makafiri kwa wanayotaka. Wala makafiri wasikuachishe kuzifikisha aya za Mwenyezi Mungu na kuzitenda baada ya kushoteremka wahi, yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ukawa ndiyo ujumbe wako. Nashikilia wito kuwaitia watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu, wala usiwe wewe wala wanaokufuata katika wasaidizi wa washirikina kwa kuwasaidia kwa yatakayo. Wala usimwabudu Mungu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Kwani hapana kabisa Mungu wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kila kitu isipokuwa Mwenyezi Mungu kitaangamia na kuisha. kudumu milele ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye hukumu ya kutekeleza duniani na akhera. Na kwake yeye ndiyo yako marejeo ya viumbe vyote, hapana hivi wala hivi.